katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. Pakayag o katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. Pakayag o katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. Pakayag o katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. Pakayag o katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. Pakayag o katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. Pakayag o katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. Pakayag o katotohanan at hindi sinulat para sa ilang sugatan. pananig sis. Ang pakayal o katotohanan at kilig kong sinulang para sa inang sa tatal.